Dargie draugi, vai kāds no jums ir lasījis Jāņa atklāsmes grāmatu? Ļoti neparasta, bet eh, arī ļoti interesanta grāmata. Es atzīšos, ka vienas no manām mīļākajām nodaļām Jāņa atklāsmes grāmatā ir otrā un trešā nodaļa. Es tev pastāstīšu, par ko tur ir. Ļoti, ļoti interesanti var pārlasīt brīvā laikā. Tur mēs lasām septiņus Jēzus vēstījumus septiņām tā laika mazāzies draudzēm – Tātad eh, Mazāzijas reģionā septiņas draudzes, kuras mēs varētu šodien dēvēt par tā laika megadraudzēm, un Jēzum katrai no šīm draudzēm ir kāds vēstījums, kaut kas sakāms. Un šī vēstījuma būtība, kas katrai draudzē ir atšķirīga, ir šīs draudzes garīgā stāvokļa izvērtējums. Varētu teikt, draudzes garīgā diagnoze. Ziniet, es eh, pēdējā laikā, pēdējos gados, kad es lasīju Jāņa atklāsmes grāmatas eh, otro un trešo nodaļu, kad es lasīju šos vēstījumus draudzēm, es aizdomājos par vienu svarīgu lietu, varbūt arī tu par to esi domājis. Kas būtu Jēzus vēstījums šodien baznīcai Latvijā? Ko Jēzus šādā vēstījumā gribētu pateikt Kristus miesai šeit, Latvijā? Un jautājums patiesībā ir ļoti svarīgs, jo runa šeit ir par Dieva gribu baznīcē šodien, šeit un tagad. Kas ir tas, ko Jēzus sagaida no mums 21. gadsimta Latvijas kristiešiem? Vai viņš ar mums, ar, kā ar baznīcu, ir apmierināts? Vai viņš var mums eh, uzsist uz pleca un teikt, jums viss ir pilnīgi perfekti, jums viss ir kārtībā? Vai tomēr Jēzus sirds sāp par kādām lietām, kur mēs esam novirzījušies no kursa. Kāds būtu šis Jēzus vēstījums? Draugi, interesanti, ka no septiņām mazāzijas draudzēm Jāņa atklāsmes grāmatā Jēzum nebija iebildumu tikai pret divām draudzēm. Pārējās piecas saņēma nopēlumu. Efesas draudzes diagnoze bija, tu esi zaudējusi pirmo mīlestību. Pergamas draudzē diagnoze – tu esi kļūsi par pasaulīgu draudzi. Tie tīras draudze saņem diagnozi, tu esi pieļāvusi nepareizu mācību. Sardas draudzē vēstījums, tu esi garīgi mirusi. Un visbeidzot, laudicējas draudze, tu esi remdena draudze. Tu vairs neesi ne augsta, ne karsta, tāpēc es tevi gribu izspļaut, tu esi remdena draudze. Un tad, nu, lasot šos vēstījumus mazāzies draudzēm, es domāju, kāds varētu būt vēstījums Latvijas draudzē šodien. Piekritīsi, ka tas taču būtu tik svarīgi. Interesanti, vai mēs būtu tas nevainojamais mazākums, kas izpelnās Jēzus Kristus uzslavu, vai tomēr mēs ierindotos to draudžu vidū, kuras saņem aizrādījumus. Dargie brāļi un māsas, Es esmu ļoti daudz lūdzies par šo uzrunu, jo man tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un pasludinot to, ko es teikšu nākamajās minūtēs, es patiešām gribu būt no sirds uzticīgs Dievam. Bet lūdzoties, domājot par šīm tēmām, reflektējot un jūtot to, kas jau kā nasta ir ilgstoši bijusi manā sirdī, man ir jāatzīstās, ka tas nozīmē, ka man šajā brīdī ir jāuzņemās – tas nepateicīgais pienākums vārdos izteikt to, par ko mēs baznīcā baidāmies runāt. Vai pat to, ko mēs baidāmies atzīt. Tad no šodienas lūkšanu nakts galvenais moto, galvenā doma būs šāda. Mosties Kristus līgava, kamēr netiec modināta ar varu mosties Kristus līgava, kamēr netiec modināta ar varu. Apustulis Pāvils eh, ir rakstījis pārbaudiet pravietojumus un paturiet to, kas labs. Tā ka tajā, ko es teikšu, izvērtējiet to. Es nepretendēju uz nemaldīgumu, bet es dalīšos tajā, ko es jau ilgstoši saņemu lūkšanā un kas man šķiet kaut kādā ziņā atspoguļo – Jēzus vēstījumu par vienu konkrētu aspektu Latvijas baznīcā. Bet tu izvērtē, klausītāji, pats, vai tas rezonē ar tavu ticības izjūtu. Es to neuzspiežu. Tev ir visas tiesības nepieņemt to, ko es tālāk teikšu. Bet vēstījuma būtība, šī centrālā doma ir šī. Mosties Kristus līgava, kamēr tu netiec modināta ar varu. Dārgais draugs, Es tev vēlos pastāstīt kādu līdzību. Iedarbināsim mazliet savu iztēli, tagad iztēlojies, ka pa okeāna viļņiem pelt skaists balts kruīza kuģis, pasažieru kuģis. Uz kuģa ir ļoti daudz pasažieru, tas ir daudzstāvīgs kuģis, tur ir daudz telpu, un šis kuģis ir sapulcējis visdažādākās cilvēku grupas. Bet ir kāda problēma – par kuru sākumā neviens nenojauš. Šī kuģa dibenā izrādās ir izveidojusies neliela sūce, un ūdens lēnām, lēnām, bet tomēr pakāpeniski sāk smelties kuģa apakšējos stāvos. Jā, pagaidām to vēl īsti neviens nejūt, bet tas, ka ūdens smeļas kuģī, tas ir fakts. Un eh, tagad, draugs, iztēlojies, ka starp kuģa pasažieriem ir kāda cilvēku grupa, viņi, viņi visi ir savējie savā starpā, viņi visi turas kopā kādā no kuģa telpām, ir kādas vienojošas lietas viņiem, bet ir kas ļoti īpašs šai cilvēku grupai. Tiem ir dots pārdabisks līdzeklis, jebkuras sūces aizvēršanai. Tātad viņiem ir kaut kāda superspēja, uh, ar kuras palīdzību viņi var novērst draudošo katastrofu. Viņi spēja aizdarīt ar šo brīnumu līdzekli jebkuru sūci, kas ir izveidojusies kuģiem, vienalga vai tā ir liela vai maza. Un tad kādā brīdī šo grupu sasniedz ziņa. Atskan sauciens. Kuģa dibenā ir sūce, kuģis lēnām grimst. Jā, vēl ir laiks – bet jo vairāk caur šo sūci ūdens turpinās smelties un piepildīt kuģa klājus, jo nenovēršamāka būs katastrofa. Tagad pafantazēsim par šo cilvēku reakciju. Reakcijas uz šo vēsti ir ļoti dažādas. Kāds pieteļās un saka, tā nevar būt, ka kuģis grimst. Nu, mēs taču jau labu laiku šeit kuģojam, mēs esam uz šī klāja, ko tu runā? Līdz šim viss ir bijis labi. Es neko negribu dzirdēt par sūci kuģa dibenā. Kāds cits pārstāja spēlēt uz brītiņu iesākto dambretes spēli un saka, sūce? Jā. Nē, nu laikam, ja tā saka, iespējams ir nu žēl, ka tā, bet nu kan jau kaut kā viss nokārtosies un turpina spēlēt iesākto dambretes spēli. Kāds cits diezgan sašutis iesaucas, uh, mēs neko negribam dzirdēt par kaut kādām sūcēm. Tu vajag pozitīvas ziņas, vajag kaut vairāk pozitīvo domāšanu. Nejauciet mums ierasto kārtību ar kaut kādām biedējošām ziņām. Mēs te mierīgi dzīvojam, mums te ir sava kārtība, netraucējiet lūdzu. Un tad eh, šis cilvēks turpina dekorēt pusdienu galdu ar salvetēm, kuram varbūt pēc dažām stundām būs eh, jānoiet okeāna dzelnē. Tālāk ceļas kāds cilvēks un saka, nē, draugi, klausieties, brāļi un māsas, šim kuģim draud nogrimšana. Bet mums taču ir brīnumlīdzeklis, ar kuru mēs spējam aizdarīt jebkura lieluma sūci kuģī. Mums tas ir jāizdara. Mums kopā tas viss ir jāizdara. Mēs nedrīkstam kavēties, mums ir jāpielieto šis brīnumlīdzeklis, lai novērstu kuģa bojāēju. Kādas ir cilvēku reakcijas? Kāds saka, nu vispār jā. Hm, doma jau laba, bet nu šobrīd situācija nav tik kritiska. Nē, ne, nepārproties idejiski atbalstu, bet, bet šīm lietām ir jā, jāpieiet pārdomāti, nevajag strept karstu. Kāds cits ir ļoti izbrīnīts un domā, brīnumlīdzeklis, par kādu brīnumlīdzekli tu runā pie mums? Mēs neko nezinām ne par kādu brīnumlīdzekli, un starp citu vispār, uh, risināt šo problēmu, aizdarīt kuģa sūci, tā nav mūsu kompetence, lai to dara kuģa apkalpe. Mums ir savas lietas, ko kārtot. Pa to laiku pamazām, pamazām, pamazām ūdens turpina smelties kuģa tilpnēs. Bet šai cilvēku grupai pieejamais brīnumlīdzeklis tā arī netiek iedarbināts. Ļaujiet man sniegt šīs līdzības atšifrējumu. Kruīza kuģis ir Latvija. Šī kuģa pasažieri ir Latvijas iedzīvotāji. Bet eh, kas ir tā sūce, kas, kas ir izveidojusies kuģa dibenā, caur kuru smeļas ūdens? Tie ir nopietnie izaicinājumi, kas šobrīd apdraud Latvijas pastāvēšanu ilgtermiņā. Jau iepriekšējās lūkšanu naktīs mēs diezgan daudz esam runājuši par šīm lietām, uh, piemēram, par diezgan smago demogrāfijas situāciju, ka tīri matemātiski rēķinot, ja viss turpināsies ar dzimstības un mirstības līknēm, kā šobrīd, tad eh, pēc 30 gadiem mūs jau būs krietni mazāk, pēc 100 gadiem mēs jau, jau noteikti būsim izmirstošā nācija. Te, protams, varētu runāt par to, ka mēs esam zaudējuši ticības dedzību, ka baznīcas kļūst tukšākas, šī garīgā krīze – Un, protams, es domāju, ka nevienam nav noslēpums, atklāti parunāsim arī par kara draudiem. Militārā spriedzes eskalācija ir ļoti nopietna mūsdienās, un pēdējo reizi tik nokaitētā situācijā iespējams mēs bijām tikai 1939. gadā pirms otrā pasaules kara. Vai zināt, kas ir pasažieru grupa? kuras rīcībā ir tas noslēpumainais līdzeklis sūces aizvēršanai. Tie esam mēs, kristieši, Latvijas baznīca. Brīnuma līdzeklis, ko Dievs mums ir devis, ir lūkšana, grēku nožēla un gandarīšana – Lūkšana, grēku nožēla un gandarīšana arī nodomā par mūsu valsti. Patiesībā tas ir tas, par ko ir rakstīts vecajā derībā otrajā laiku grāmatā 7.14, kur Dievs saka, un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūks, un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem. Tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Ūdens lēnām, lēnām, bet tomēr nepielūdzami smeļas mūsu kuģa tilpnēs, bet šīs kampaņveidīgās lūkšanas, grēku nožēlas un gandarīšanas, par kuru runā Dievs otrajā laiku grāmatā, joprojām nav vai ir pārāk maz. Tāpēc šī vakara vēstījums varbūt ir diezgan skarps, Bet uh, tas ir, lai, lai mūs pamodinātu, un vēstījums ir šis. Mosties Kristus līgava, kamēr netiec modināta ar varu. Mosties Kristus līgava. Vai tiešām tu plāno mosties tikai tad, kad pienāks ļoti grūti un smagi laiki, un vai tikai tad tu dedzīgi sauksi uz debesīm, kad būs jau par vēlu, tikai tad tu modīsies? Nē, labāk mosties tagad, lūdz, nožēlo grēkus un gandari, kamēr nav par vēlu. Es te negribu apgalvot, ka noteikti būs karš. Es nezinu, bet militārie un politiskie eksperti šo varbūtību uztver ļoti nopietni. Un ziniet, kas ir interesanti, dārgie draugi, ka daudzās jomās e, tas nopietni tiek ņemts vērā. Militārajā jomā uh, politiskā līmenī, citās jomās tas tiek ņemts ļoti nopietni, izņemot, izņemot baznīcu. Šķiet, ka mums, kristiešiem Latvijā, būtu jābūt uz ceļiem Dieva priekšā, baznīcās, pilsētu centrālajos laukumos un citur, lai lūgtu par mūsu zemes glābšanu, apzinoties, ka Dievs mums ir devis šo brīnumu līdzekli jebkuras sūces aizvēršanai. Šos garīgos resursus, pārdabiskos resursus, lūkšanu. Bet atļausimies būt veselīgi paškritiski. Jautājums tev, klausītāji, kā tev šķiet, uh, kā šī brīža ģeopolitiskā situācija reģionā ir izmainījusi mūsu draudzes. Kas ir mainījies? Kas ir mainījies? Nekas? Vai varbūt gandrīz nekas? Es zinu, ka es runāju šobrīd par skarbām lietām, bet, eh, bet es jūtu, ka šobrīd tas ir mans pienākums – Man ir jāskandina šis trauksmes zvans, jo es izdarīšu vēl vienu salīdzinājumu. Iedomājieties, ka ārsts veids cilvēkam izmeklēšanu un konstatē, ka šim cilvēkam ir kāda nopietna slimība, kura pieprasa tūlītēju ārstēšanu. Bet, nu, mīļā, miera labat, lai nesakašķētos ar to cilvēku, lai viņu lieki nesatrauktu, lai viss būtu kā ierasts, mierīgi, gludi, apātiski šis ārsts nolēma to noklusēt un saka – ir ok, viss ir kārtībā. Nē, ārsta pienākums būtu pateikt, pateikt diagnozi, lai varētu uzsākt efektīvu un tūlītēju ārstēšanu. Tāpēc šis vēstījums mosties Kristus līgava Latvijā, kamēr tu netiec modināta ar varu. Jā, kāds varētu iebilst, eh, nu, mums jau ir NATO sabiedrotie, viņi mūs sargās un nosargās – Es teikšu pateicība Dievam par sabiedrotajiem. Bet jautājums, vai mūsu zemi sargā Dievs? 127. psalmā pirmajā pantā mēs lasām vārdus, ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Un kāda ir iemesla Dievam sargāt šobrīd mūsu zemi, ja būsim godīgi un paškritiski – ja pēc Dieva taisnīguma principiem mēs patiesībā esam pelnījuši sodu. Mēs Latvijā esam bijuši bezdievīgi. Te ir daudz pagānisma, daudz okultisma. Mēs esam, esam aptraipījuši šo zemi ar grēkiem, un arī baznīcā, diemžēl, diemžēl ir daudz apslēpta grēka. Tāpēc mosties Kristus līgava, kamēr netiec modināta ar varu. Kas tad mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga pamošanās, mosties Latvija. Mums ir vajadzīga atmoda. Respektīvi, mums ir jāīsteno Dieva dotā programma, kuru es jau lasīju otrajā laiku grāmatā 7.14. Un mana tauta tad pazemosies un pielūgs, meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem. Tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus – un dziedināšu viņu zemi. Šī zemošanās Dieva priekšā dedzīga, mērķtiecīga un ilgstoša lūkšana, Dieva vaiga meklēšana, grēku nožēla, atgriešanās, lūk Dieva dotais brīnumlīdzeklis, kurš spēja aizvērt kuģa sūci un novērst iznīcību. Bet kaut kādu iemeslu dēļ Mēs, kristieši Latvijā, esam dzīvojuši kaut kādā savā burbulī. Mums te ir labi, te mums viss notiek pēc ierastās kārtības, un kas to lai zina, varbūt reizē mēs dzīvojam noliegumā, psiholoģijā lieto šo terminu noliegums, kas ir centieni neatzīt uh, kādas problēmas esamību tikai tādēļ, ka par to ir ļoti nērti domāt. Ir vieglāk nedomāt par tām smagajām lietām. Mums te ir sava kārtība, uh, labāk nebāzīsim savas galvas eh, tur, kur smird. Bet Bībelē ir daudz piemēru tam, kā kampaņveidīga un dedzīga lūkšana atraisa Dieva risinājumu pat vislielākajos izaicinājumos. Nereti novērsts militārs uzbrukums, uzvara pār pretinieku vai arī cita tautai draudoša posta atvairīšana Bībelē ir dedzīgas lūkšanas un grēku nožēlas rezultāts no daudzajiem piemēriem es eh, vēlos eh, šobrīd pievērsties tikai vienam. Ieklausīsimies tajā, kas ir rakstīts pravieša Joēla grāmatā vecajā derībā. Pravietis Joēls pravietoja laikā, kad Izrēļa tauta piedzīvoja ļoti smagus brīžus, kad tā tika naidnieku spaidīta no visām pusēm. Un vai zini kādu recepti izējai no krīzes pravietis dieva autoritātē pasludina? Atšķirsim pravieša Joēla uh, grāmatas otro nodaļu. Un lasīšu no 11. panta, otrā nodaļa no 11. panta. Liela ir tā kunga diena un ļoti briesmīga. Kas gan var tajā pastāvēt? Bet arī vēl tagad, saka tas kungs, griezieties atpakaļ pie manis no visas savas sirds, ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām. Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes, un atgriezieties pie tā kunga, sava dieva, jo viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs. Viņam bezgalīgi laba sirds, un viņam paliks žēl jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ. Kas zina? Viņam varbūt atkal tiešām kļūs jūsu žēl, un viņš parādīs jums vispirms savas žēlastības svētību ar to, ka darīs iespējamu nest jums atkal ēdamos un slakāmos upurus viņam, tam kungam jūsu dievam. Pūtiet taures Cijānas kalnā, gavējiet godbijībā, izsludiniet grēku nožēlas dienu, savāciet vienu vietu visu tautu, svētījiet draudzi, sapulciniet tautas vecajus, savediet un sanesiet kopā visus bērnus un zīdaiņus, līgavainis, lai iziet no savas mītnes, un līgava no savas dzīvojamās telpas. Lai priesteri, tā kunga kalpi, stāv raudādami starp tempļa priekštelpu un altāri un lai saka – saudzē un žēlo ak kungs savu tautu. Neatstāja kaunā savu mantojumu, lai citas tautas pār to nevaldītu zobodamās. Kādēļ tu gribi atļaut, lai tautas par to saka cita citai brīnīdamās, kur tad nu ir viņu dievs? Bet tālāk tik, tik skaists un cerību nesošs 18. pants, klausies – Tad tas kungs stingrā apņēmībā iestājās par savu zemi un pasargāja no iznīcības savu tautu. Es ticu, ka tieši šāda lūkšana šobrīd ir kritiski nepieciešama. Tieši šāda lūkšana šobrīd ir viena no svarīgākajām atslēgām tam, lai mēs vispār kā tauta un valsts varētu pastāvēt – Es neredzu, kā ar cilvēciskiem risinājumiem būtu pietiekami. Citiem vārdiem sakot, mums ir vajadzīga atmoda tagad, lai vēlāk mūs nespiež pamosties apstākļi, kurus mēs noteikti nevēlamies. Mosties Kristus līgava, kamēr netiec modināta ar varu. dosimies nelielā mūzikas pauzītē, lai pārdomātu dzirdēto, un pēc tam es atgriezīšos ēterā un parunāsim par to, ko mēs praktiski varam darīt lietas labām. mīlestīga rūp, par ģimene mīlestīga rūp par mums. Mīlestīga rūp. że Te Māris Veliks atpakaļ Radio Marija ēterā. Lūkšanu naktī par Latviju ļoti svarīgs nodoms, par ko lūgties. Mazliet paturpināsim iesākt to tēmu, bet es skatos, ka tikai daži klausītāji ir padalījušies ar video Facebookā. Nu, ko droši labojam šo situāciju, padodam tālāk, jo vairāk lūdzēju būs, jo jaudīgāk Paldies jau iepriekš un droši ierakstiet arī savu lūkšanu par Latviju komentāru sadaļā gan YouTube, gan Facebookā. Paldies par to jau iepriekš. Es iepriekš runāju par to, ka mums ir jāmostās, mosties Kristus līgava, kamēr netiec modināta ar varu. Ka mums ir vajadzīga garīga atmoda, un es ticu, ka tā ir atslēga ne tikai, ne tikai uz garīgu pacēlumu, mūsu tautā, bet es ticu, ka tā ir arī atslēga, kas palīdzēs aizdarīt to sūci kuģa dibenā. Ieklausies, cik, cik manuprāt, aktuāli un mūsdienīgi skan Jēzus vārdi atklāsmes grāmatā Laudiķejas draudzēji, Jāņa atklāsmes grāmata, trešā nodaļa no 15. panta. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, Kaut jau tu būtu augsts vai karsts, tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts un man ir pārpilnība un man nevajag nenieka. Vai nav kaut kas pazīstams, vai mums vajag kaut ko, varbūt mums neko nevajag. Bet tālāk Jēzus saka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Jēzus turpina, es tev došu padomu. Pēc no manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsektos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo, un tā, tālāk ļoti svarīgi es šo gribu pasvītrot, jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu tad nu iekarsies un atgriezies. Jēzus ļoti, ļoti mīl baznīcu Latvijā. Jēzus mīl šo tautu un aicina iekarsies un atgriezies. Dargie draugi, kurš teiks āmen uz, uz manu apgalvojumu, ka ir pienācis laiks situāciju mainīt? Ir āmen. <laughs> Lūkšanai par Latviju ir jākļūst kampaņveidīgai, ar nešaubīgu cerību, ka Dieva atbildi uz mērķtiecīgu, vienprātīgu un ilgstošu tautas lūkšanu būs atzimšana visdažādākajos mūsu sabiedrības līmeņos. Dargo klausītāji, vai tu gribi atmodu Latvijā? Es ļoti gribu, es, es par to lūdzu un es to gaidu. Vai tu gribi atmodu Latvijā, vai citiem vārdiem sakot, vai tu gribi, lai atkal būtu aicinājumi uz garīgo kārtu, uz konsekrēto kārtu? Vai tu gribi, lai grēkus nožēlo un Jēzu iepazīst tie, kuri ir bijuši tālu no Jēzus? Vai tu gribi, lai remdenības un sasaluma vietā mūsu sirdīs un mūsu draudzēs būtu svētā gara uguns, tik karsta un dedzīga, ka ārpusē tā ir jūtama? Vai tu gribi, lai Latvijā notiek zīmes un brīnumi? Vai tu gribi redzēt jauniešus, kuri savu dzīvi ir veltījuši Jēzum? Dievam tas viss ir iespējams. Vai tu gribi redzēt, ka adorācijas kapela vecrīgā atkal ir atvērta 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā? Dievam tas ir iespējams. Jā, ne cilvēkiem, bet Dievam. Vai tu gribi redzēt, ka svētdienās baznīcas ir pilnas, ka tur ir daudz ģimeņu ar raudošiem bērniem? Vai tu gribi redzēt šādu Latvijas atmodu? Es gribu. Tad lūksim par to kopā Lūksim šajā lūkšanu naktī, lūksim arī turpmāk. Un te vairs nav gana ar to, ka ik pa laikam mēs par to lūdzam savā privātajā lūkšanā. Ja mēs gribam redzēt Latvijas nākotni Dievā, lūkšanai ir jākļūst kampaņveidīgai. Mosties Kristus līgava, kamēr netiec modināta ar varu. Un ko mēs praktiski varam darīt? Par to es parunāšu atlikušajās šīs uzrunas minūtēs piemēram, regulāras svētās mises un dievkalpojumi par Latviju. Viens ļoti, ļoti, ļoti ērts un vienkāršs veids, kā tu vari darīt kaut ko lietas labā, ej pie savas draudzes prāvesta un pasūti mises intenci par Latviju, par Latvijas atmodu, par Latvijas glābšanu vai atgriešanos, vienalga kā tu to noformulē, lietas būtību tas nemaina, tātad mises. Tālāk adorācijas vai slavēšanas nodomā par Latviju. Lūkšanu naktis, un tāda būs tagad Radio Marija ēterā, bet uh, Varbūt tu jūti pamudinājumu kaut ko tādu uzrīkot savā draudzē vai savā kopienā vai lūkšanu grupā. Vai, kas man liekas ļoti svarīgi, arī gandarīšanas dievkalpojumi draudzēs, jo svētie raksti liecina – ka kolektīva grēku nožēla ir ļoti būtiska atslēga garīgai atzimšanai un dieva svētībai tautai. Tā pati otrā laiku grāmata 7.14. Pirms kāda laika eh, māsa Anna no māsām kalponēm, sveika māsa Anna, ja tu <laughs> dzirdi šo, viņa dalījās, ka 2016. gadā Čenstohovā, Polijā, viņai bija iespēja piedalīties ļoti grandiozā grēku nožēlas pasākumā – Vieļkapo kuta, jeb lielā gandarīšana, kas Polijā tika organizēta ar Polijas bīskapu konferences atbalstu. Un man liekas, mums kaut kas tāds būtu vajadzīgs. Šajā grēku nožēlas pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 tūkstoši ticīgo. Wow! Abrīnojami! Un interesanti, jā, ka pasākuma ietvaros tika nevien lūgta piedošana par polijas tautas grēkiem, bet arī pat notika egzorcisms – tika veikts egzorcisms pār visu Poliju par polijas atbrīvošanu. Māsa Anna dalījās, ka priesteris egzorcists, eh, kurš vadīja šo atbrīvošanas lūkšanu, bija liecinājis, ka tur laikam kādi divi datora diski vienkārši no, noplīsa datorā, kad viņš rakstīja lūkšanu, kas parāda, ka lūkšana par valsti un tautu noteikti ietver garīgo cīņu. Noteikti, par to es nešaubos. Apostulis Pāvils eh, vēstulē Efeziešiem 6. nodaļā 12. pantā raksta, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, pret, bet, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Jā, <laughs> valstīs, eh, pilsētās, nācijās darbojas nevien labie dieva eņģeļi, bet ir arī dēmoniski spēki, kas var darboties veselas valsts mērogā. Salīdzinoši nesen mums ar sieviņu Olgu bija iespēja piedalīties eh, kādā evanģelizācijas skolā Polijā, Bitgošķā, un eh, šajā pilsētā bija paredzēti evanģelizācijas pasākumi, evanģelizācijas misijas ielā, ielās, evanģēlijas sludināšana, adorācija ielās, un es pastāstīšu, kas mani ļoti uzrunāja – šī pasākuma vadītāja teica tā, ka pirms mēs ejam ielās, mēs mēģināsim sagatavot garīgo atmosfēru pilsētā. Mēs iesim tādu kā jērikas lūkšanu pa pilsētas ielām, mēs lūksimies, mēs slavēsim, un, un mēs to darīsim garīgās cīņas nodomā, proti, lai tie tumsas spēki, cilvēki, kas nospiež, kas mēģina nospiest, kas mēģina sēt cilvēkos neticību, depresiju, mazvērtību vai, vai kādas citas lietas, alkoholismu, lai, lai šie gari, šī, šī smagā, tumšā atmosfēra tiktu izklīdināta. Un tad pēc tam mēs dosimies sludināt evaņģēliju. Un tad nu, mēs patiešām gājām pa pilsētas ielām, mēs slavējām Dievu, mēs lūdzāmies, kādos brīžos apstājāmies, mēs pacēlām roku un svētījām pilsētu, mēs lūdzāmies, mēs pasludinājām, ka Jēzus šeit ir kungs. Man liekas, ka kaut ko tādu mēs varētu dar darīt arī Latvijas pilsētās. Vēl viena praktiska lieta, ko mēs varam darīt, tās varētu būt privātas vai kopīgas gavēņa dienas par Latviju, Lūkšana kombinācijā ar gavēni ir kaut kas ļoti spēcīgs. Nākamais – ekumeniskie dievkalpojumi. Un, un te es gribu īpaši uzsvērt to, ka viena, vie, es, es redzu kā vienu no svarīgām atslēgām lūkšanā par Latviju, ka mēs ne, nemēģinām atmodu privatizēt ka mēs nemēģinām atmodu sagrābt vai nu, nu mēs tagad lūksimies tikai šeit, mēs, tad, ja pie mums katoļiem šeit būs atmoda, mēs priecāsimies, bet, bet ja atmoda sāksies kaut kur pie septītās dienas adventistiem vai pie baptistiem, nu tad mēs būsim greizsirdīgi. Viņi īsti nav mūsējie. Nē, ar to ir jātiek galā daudz lielāks spēks, daudz lielāka jauda būs, ja mēs pārvarēsim starpējos aizspriedumus. Un ja šajā nodomā par atmodu Latvijā mēs lūksim kopā, neraugoties uz to, kādai konfesijai mēs piedaram. Mēs visi esam Dieva bērni, mēs visi esam brāļi un māsas Kristū, mēs visi varam būt vienoti šajā nodomā, un tam būs liela jauda un liels spēks. Cik skaisti, kad brāļi ir vienprātībā, skan kāds no Dāvida psalmiem tātad ekumēniskie dievkalpojumi. Protams, lūkšanas par Latviju iekļaušana personiskajā lūkšanā, lūkšanu grupās vai kopienās. Es, es domāju, ka liela daļa <laughs> radio klausītāju jau lūdzas personiski par Latviju. Turpināsim to darīt, nepadosimies. Nākamā lieta, kas man nāk prātā un arī ļoti svarīgs punkts, ir nepieciešami aicinājumi un iedrošinājumi lūgt par Latviju no draudžu kancelēm. Šajā brīdī mūs dzird priesteri, bīskapi un mācītāji. Paldies par jūsu kalpošanu, lai Dievs svētī jūsu kalpošanu. Jums Dievs ir devis lielu autoritāti, lielu autoritāti pasludināt, pārliecināt, pārliecināt uz labo, pārliecināt par Dieva nodomiem, un es domāju, ka tieši draudžu kanceles eh, sprediķa laiks, svētrunas laiks ir lieliska iespēja, kad, kad mēs varam mudināt cilvēkus domāt savā lūkšanā plašāk, ne tikai par savām interesēm, par savu veselību, par saviem tuviniekiem, par savu sunīti, kaķīti un tā tālāk – bet domāt plašāk, globālāk, domāt par Latviju, domāt vispār vēl plašāk par, par mieru visā pasaulē, par baznīcu, par visas baznīcas globālu atzimšanu, par rietumu pasaules atzimšanu. Nākamā lieta ir vasara un varbūt eh, vēl pāragri, bet nu, kas to lai zina, varbūt arī kāds no jums jau pamazām domājat, ka jāmeklē koferis vai čemodāns, un jāsāk pakot eh, viss nepieciešamais svētceļojumam augustā būs svētceļojumu sezona uz Aglonu. Kā būtu, ja šogad daudzas svētceļnieku grupas savu svētceļojumu veltītu lūkšanai par Latviju? Es ticu, ka tam būtu augļi. Lūkšana par Latviju, kas pārklāja miestus, ciematus, laukus, lauku ceļus, visas vietas, kuras svēceļnieki skars, kuras svēceļnieki skars ar saviem soļiem, kur atskanēs svēceļnieku dziesmas un rožu kroņa lūkšana, pārklāsim Latviju ar lūkšanu. Tātad svēceļojumi šajā nodomā. Tālāk eh, es atceros, kā reiz arī Radio Marija eh, rīta svētās mises tiešraides laikā, ko mēs ar eh, manu sieviņu Olgu klausījāmies braucot pie stūres, uh, svētā mise skanēja tiešraidē no salas pils draudzes, un mani ļoti uzrunāja tas, ko priesteris Ilmārs runāja. Man šķiet, tas bija oktobris, bija rožu kroņa mēnesis, un priesteris Ilmārs aicināja salas pils iedzīvotājus, salas pils draudzes locekļus, iziet pa pilsētu visos virzienos, rožu kroņa gājienos, lūdzoties par šo pilsētu, par šīs pilsētas atzimšanu un par to, lai tiek mainīta šīs pilsētas garīgā atmosfēra, Kāpēc, ja salas pils to var atļauties, kāpēc to nedara Liepāja, kāpēc to nedara Daugaupils, kāpēc to nedara Rīga, kāpēc to nedara Jelgava? Tu vari uzņemties iniciatīvu un saorganizēt kaut ko tādu. Nākamā lieta – atkārtota Latvijas veltīšana Marijas bezvainīgajai sirdī vienlaicīgi visā Latvijā – kā arī mūsu zemes veltīšana Jēzus svētajai sirdī. Tieši Jēzus sirds svētkus mēs šodien svinam. Un, un vēl arī, ja, ja šobrīd mani dzird garīdznieki, varbūt sevišķi bīskapi, tuvojas svētku dienas aglonā, kad aglonas sakrālajā laukumā pulcēsies ļaužu tūkstoši – Arī tā ir lieliska iespēja lūgt par Latviju. Es esmu ļoti, ļoti pateicīgs viņa ekscelencem, bīskapam Jānim Bulim, kurš, manuprāt, novadīja fantastisku krustaceļu, arī ietverot lūkšanu par Latviju pagājušajā gadā. Bet eh, kaut ko tādu varētu vēl atkārtot un varbūt vēl, vēl plašāk arī, arī mises laikā un eh, nezinu, kādā formā tas būtu, tas jūsu izvērtēšanai, bet, manuprāt, tas būtu ļoti svētīgi. Nu tā, jau pēc 12 eh, minūtēm Radio Marija ēterā skanēs svētā mise, kurā mēs lūksimies šajos nodomos. Mēs lūksimies par Latviju, par Latvijas glābšanu, par Latvijas atgriešanos. Bet, dārgais draugs, es vēlos tevi pamudināt, it sevišķi, ja tu jūti savā sirdī, ka tev ir aicinājums kaut ko darīt lietas labā – parūpējies par to, lai Latvija tiktu pārklāta ar lūkšanām. Es nezinu, kur tas būs, es nezinu, kādas ir tavas iespējas. Varbūt tu esi kādas draudzes aktīvists. Varbūt eh, tev ir labas attiecības ar, ar draudzes prāvestu, un tu vari viņam pastāstīt par, par to, ka mēs varētu kaut ko tādu uzrīkot. Varbūt eh, tu esi draudzes prāvests, un varbūt eh, tu vari padomāt par to, kā par šo tēmu tu uzrunāsi savu draudzi. Es nezinu, kas ir tas veids, uz ko Dievs tevi aicina, bet es domāju, ka mēs katrs kaut ko varam darīt šīs atmodas labā, šīs lūkšanas labā, sapulcinot ar vienu lielāku lūdzēju skaitu Latvijā un mainot to situāciju, kas ir līdz šim, lai mēs izrautos no šī kūtruma, no šī inertuma. Lūksimies! Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Jēzu Kristu, tava sirds ir mīlestības pilna. Tava caurdurtā sirds ir tik brīnišķīga, un tur ir vieta ikvienam no mums. Mēs ticam, ka tavā sirdī ir vieta mūsu zemē Latvijai. Un šajā brīdī mēs uzticam Tev Latviju, mēs novēlam Latviju tevai vissvētākajai sirdī. Mēs novēlam tev visus Latvijas novadus, pilsētas, ciematus, laukus, draudzes, katru Latvijas iedzīvotāju, katru mūsu tautieti, kas dzīvo ārzemēs. Jēzu Kristu, mēs lūdzam, lai tavas visu svētās sirds nodomi triumfē šeit Latvijā. Piedod mums mūsu kūtrumu, pamodini mūs, palīdzi mums šovakar un šonakt celties un mosties, un mēs lūdzam, lai tā uguns, kuru mēs piedzīvosim šeit radio Marija ēterā, izplatās tālāk. Lai tā neapdziest tajā brīdī, kad mēs noslēgsim šo lūkšanu nakti, nē, kungs – Mēs lūdzam, lai tas ir tikai sākums. Mēs lūdzam, aizsūti šo vēsti pie tiem, kam tā ir nepieciešama. Aizsūti šo uguni, izlēja lūkšanas uguni pār Latviju, dot mums atgriešanās žēlastību, izlēja savu svēto garu pār Latviju. Dievs, mēs tevi lūdzam. Atjauno mūsu draudzes, dāvā vienotību starp kristiešiem, dāvā izlīgumu kungs. Esi pagodināts Tev slava un gods mūžīgi mūžos āmen. Jēzu, tu esi kungs pār mūsu zemi.